Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հունիսի 23-ը Պաշտպանության բանակի թիկունքայինների մասնագիտական օրն է։ Մեր անդրադարձը։ Զինծառայողների մկրտության հանդիսավոր արարողություն Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում։ Արցախայության մասնակցությունը մեծ հայրենականին Միքայել Պարսեգովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերների ընթացքում։ Տիկունքի օրը Հունիսի 23-ին զինված ուժերի տոնացույցի համաձայն Պաշտպանության բանակի թիկունքայինները նշում են որպես մասնագիտական տոն։ Ստեղծվելով 90-ականների սկզբներին Արցախում ծավալվող գոյապայքարին զուգահեռ, որպես ինքնապաշտպանության ուժերի կարևորագույն ապահովման ստորաբաժանումներից մեկը, Թիկունքային ծառայությունը կարևորագույն ներդրում է ունեցել պաշտպանողական ու հարձակողական բոլոր օպերացիաներում եւ պատվով իրականացել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Ընդ որում, հատկապես մինչև 92-ի գարունը գործելով լիակատար շրջափակման պայմաններում, զուրկ լինելով ծառայության լիարժեք ենսագործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներից եւ ճանանալով համապատասխան մասնագիտական բազա։ Սակայն չնայած այդ ամենին, ծառայությունը կարողացավ մարտական գործողությունների զուգընթաց հաղթարել հաստիկակազմակերպչական բնույթի բոլոր խոչընդոտները եւ առանցքային ավանդ ունենալ ճշնամուն զինադադար պարտադրելու գործում։ Օրվա խորհուրդը մեզ այդ զրույցում կարևորել եւ թիկունքայիների մասնագիտական օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է գեներալ-մայոր Բորիս Դավիդովը։ Յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 23-ը զինված ուժերը ինչպես նաեւ պաշտպանության հանագում նշում է մասնագիտական օր թիկունքի օր։ Թիկունքը իր էությամբ համատեղ եւ զուգահեռ բանակի ստեղծման հետ ստեղծվել է 90-ական թվականներին զուգահեռ մարտական գործողություններին։ Թիկունքը այն վիճակով, ինչքանով որ եղել է, ստեղծվել է, կատարել է այն բոլոր խնդիրները, որոնք դրված է եղել այն փուլում մարտական գործողությունների ապահովման։ Չնայած իր այն փոքրացավալ կարողությունները հնարավորություններով։ Իհարկե 30 տարվա ընթացքում Թիկուկը ապրել է զարգացման փուլեր, ինչպես որ ընդհանուր բանական։ Միասին ասնելով բոլոր այս փորձությունները, այն դժվարությունները, որոնք եղել է բանակի զարգացման ընդհանուր գործընթացում։ Պատերազմի ավարտից հետո ծառայությունը ապրել է համակարգային վերափոխումների մի շարք կարևորագույն շրջափուլեր։ Աստիճանաբար դառնալով պաշտպանության բանակի կայացած կառույցներից մեկը, ու իր առանցքային դերակատարումը ունենալով բանակաշինության ընդհանուր գործընթացներում։ Տարիներ շարունակ թիկունքը զարգացել է ավելացել է թիկունքի հնարավորությունները, կատարելագործել են կազմ հաստիկային կառուցվածքը, ավելացել են բեռնակցության հնարավորությունները, իրականացվել են գործնիություն թիկունքի ոլորտի մասնագետների մասնագիտական պատրաստության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ եւ այն մարտավարական մասնագիտական զորավարությունները համատարաշ տաբայի մարտավարական զորավարությունները թիկունքը միշտ ոչ թե պայմանական, այլ իրական պայմաններում իրականացվել է իր խնդիրները։ Թե ապրիլյան եւ թե 44-օրյա պատերազմների ժամանակ բանակի թիկունքայինները գործել են բարթագույն մարտական իրավիճակներում եւ արել առավելագույնը ճակատային գծի ամենատարբեր ուղություններում մարտնչող ստորաբաժանումների կարիքները հնարավորինս հոգալու համար բազմաթիվ թիկունքայիններ, այդ թվում պատվիրակված մատակարար ընկերությունների ներկայացուցիչներ 44-օրյա պատերազմի օրերին իրենց բարոյական ու մասնագիտական պարտքը բարեխճորեն կատարելու համար ներկայացվել են պետական ու գերատեսչական բարձր պարգևների։ 44 հյուրը պատերազմի ընթացքում թիկունքը միանշանակ լիովին եւ հաջող կատարել է իր բոլոր խնդիրներին։ Չնայած որ ստիպված ենք եղել արկա պայմաններում գործել ստեղծված պայմանների համահունչ եւ ցանկացած օր ցանկացած պահ, ցանկացած ժամ հասնում էր բարենամթերքը մեր ազնագազմին։ Երային ապահովումը, վարելիքով ապահովումը անխափան ամեն օր, ամենույն մարտակարգերում նույնպես հասցվել է համապատասխան ստորաբաժանումներին։ Ընդհանուր որ մենք կարողացել ենք որոշ դեպքերում նաև կազմակերպել ազնագազմի հոլովանքը։ Ցավոք պաշտպանության բանակի թիկունքային ծառայությունը եւս անմասն չի մնացել մարդկային կորուստներից։ Հարկ է նշել, որ բոլոր օղակներում, թե գումարտակ, զորամաս, թե ընդհանուր կենտրոն, բոլոր պաշտոնատար անձիկ չեն խնայել իրենց կյանքան։ Եվ նշում ենք, որ նույն 44 օրյա պատերազմի ժամանակում նաև թիկունքի ոլորտում ունենք զոհեր եւ վիրավորներ։ Հիմնական զոհերը եղել է մարտակարգում, ամենջապես ապահովման խնդիրների կատարման ժամանակ։ Ունենք մեծականակ ազնագազ, որոնք ապահովատրվել են տարբեր պետական, թե գերատեսչական մեդալներով, պատվագրերով։ Հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելու ընթացքում նահատակվել են զորատեսակի 8 ներկայացուցիչներ, որից մեկը եղել է քաղաքացիական մատակարար կազմակերպության աշխատակից։ Եվս 16 թիկունքայիններ ստացել են տարբեր աստիճանի վիրավորումներ։ Նրանց անունները ընդմիշտ կմնան Արցախայության ազգային ազատագրական պայքարի էջերում, որպես մարդկային նվիրումի, ազնվորության ու մասնագիտական պատրաստվածության արժանի օրինակներ։ Եվ ես կուզեի այսօր 30 տարվա մեր նշման օրվա կապակցությամբ շնորհավորել Տիկունքի ոլորտի բոլոր ծառայությունների, բոլոր ստորաբաժանումների ազնագազմին մասնագիտական տոնի արդիվ մաղթում եմ ամենայն բարիք, ամբասիր ծառայության բոլորին իշահ մեր երկրի պաշտպանողության բարձրացման ուղղությամբ։ Մենք եւս շնորհավորում ենք Պաշտպանության բանակի 30-ամյա թիկունքային ծառայության ստեղծման ակունքներում կանգնած եւ պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում բանակի սունուցող երակի բնականոն կենսագործունեության ապահովման գործին իր նպաստը բերած նախկին ու ներկայ զինծառայողների մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ եւ մաղթում լավագույնը իշահմեր երկրի եւ պետականության։ Զինծառայողների մկրտություն Հունիսի 21-ին Գանձասարի վանական համալիրի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի ունեցել Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասերի զինծառայողների մկրտության արարողություն։ Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերես Տեր Վարդան Քահանա Ներսիսյանի եւ Տեր Մաթեոս Քահանա Դրավանցի ձեռամբ իրականացված հանդիսավոր միջոցառմանը բացի զինվորականներից ներկա են Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Վեգլարյանը, պաշտոնյաներ ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մկրտության խորհրդի ժամանակ ջրի մեջ ընկողմումը կամ նրանով լվացումը խորհրդանշում է մկրտվողի մակրվելն իր մեղքերից։ Ինչպես բոլոր խորհուրդները, այնպես էլ մկրտություն կատարողը Սուրբ Հոգին է հոգևորականի միջնորդությամբ։ Լսենք Պաշտպանության բանակի ավագ գնդերեց Տեր Վարդան Քահանա Ներսիսյանին մի շարք զինծառայողներ, ովքեր մկրտված չեն, ցանկություն են հայտնել, մկրտվել, ворթեգրվել Քրիստոսին, ворթեգրվել մեր Սուրբ Եկեղեցուն եւ այսօր այստեղ տեղի է ունենալու այդ մկրտության արարողությունը։ Մեզ մկրտության արարողության կազմակերպման հարցերում իրենց աջակցությունն ու օգնությունն են ցույց տվել Գյումրու արհեստագործական ուսումնարանը եւ ընտանիք կենտրոնը, ովքեր արծաթյա խաչեր եւ սրբիչներ են պատրաստել այսօրվա մեր մկրտության զինծառայողներին նվիրելու համար։ Համատեղ ջանքերի շնորհիվ կարողացան կազմակերպել այս արարողությունը կազմակերպել մկրտության Սուրբ խորհուրդը, որը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, ովքեր քրիստոնյա են, պիտի մկրտվեն եւ այդ մկրտությամբ է, որ կարողանում են ворթեգրվել եւ լիարժեք կրողը դառնալ քրիստոնեության։ Մկրտությունը զինծառայողների համար առանձնակի խորհուրդ եւ նշանակություն ունի, քանի որ մկրտվելով նրանք հարազատներ են դառնում, իսկ հարազատները իրավունք չունեն իրար վատաբանելու եւ նեղացնելու, այլ հակառակը պետք է օգնեն միմյանց բոլոր դժվարությունները հաղթարելու համար որ เป զի աստու աջակցությամբ կարողանա մեր երկրի ու քրիստոնեության հոգևոր սահմանները պաշտպանել ճշնամու ոտնձգություններից։ Լսենք ժամկետային զինծառայողներ Հայկ Քոչարյանին, Գրիշա Ավետիսյանին եւ Արգիշտի Սոբաթյանին մկրտություն ստանալով արդեն սկսում ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի իրական հետևորդները եւ մաքրվում ենք մեր բոլոր մեղքերից։ Իսկ երբ որ ծառայության ժամանակ ենք մենք այդ մկրտությունը կատարում, կատարում ենք մեր զինակից ընկերների եւ դրանից հետո մենք սկսում ենք ավելի մտերմանալ, հարազատանալ միմյանց հետ, հենց իսկ զինվորական ծառայության մեջ եւ քաղաքացիական կյանքում արդեն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս ամեն ինչը կազմակերպողին, իրոք որ էսի շատ պետք է այլեմ անավանդ զինվորների համար ծառայության մեջ Ես մկրտված չեմ, շատ եմ ուզում մկրտվեմ ծառայության մեջ։ Ես ուզել եմ ծառայության մեջ մկրտվեմ, որովհետեւ այս նստեղա հիմա այնց միջավայրում ենք, որ հաստատ պետք է մկրտությունը մեզ զինվորներին, սաղ զինվորների համար ամեն ամեն մեկին էլի։ Դեպի անպայման այս մկրտությունից հետո այն որ вообще ուրիշ ծևի էլի, вообще ավելի լավ լինի, մեղք չկործենք, միշտ իրար հետ զինակի չեց սերու ջիգարով ունենք էլ այդ։ Մկրտությունը շատ կարևոր բան է։ Ես դեռ փոքր ժամանակ եմ մկրտվել, այսինքն քվել։ Հիմա ես եկել եմ իմ գիոջը խավոր կանգնեմ, դա դարձնում է մեզ բարեկամներ ավելի մոտիկ։ Ցինցարայողի համար շատ կարևոր բան է։ Մարտական հերթապահություն կատարողների համար շատ կարևոր է։ Աստծո ձեռքը միշտ մեր գլխից անպակաս է։ Զինծառայողների մկրտության արարողության իրենց աջակցությունը ցուցաբերած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նմանատիպ միջոցառումները կարևորեցին ինչպես զինծառայողների առօրյան ավելի բովանդակալից դարձնելու, այնպես էլ մտախսերենդի ռազմայինայս իրական դաստիարակության տեսանկյունից։ Լսենք ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի խմբավար Քրիստինե Նորատյանին եւ կենտրոնի Սաննար Եկշաբազյանին։ Այսօր մգրտության զուգահեռ մենք ուսում ենք զինվորներին ինչ որ ձևով հաջողանալ, այսպես մեր երեխաները, խոհարարները իրենց ցերկով պատրաստված նախուտեսներն են մատուցել զինվորներին։ Մի փոքրիկ առօրյան որոշ կերպով պետք է ինչ որ ձևով փոխենք, ուրախացնենք իրեն, ինչու՞ չէ, եւ այստեղ դեռ ունենք ֆլեշմոբ է կազմակերպելու Արցախ եւ Հայաստան միասնական պար են կազմելու, շուշ պար ենք բռնելու։ Ես Նարեկն եմ Շաբայազյան, Գյումրու ընտանիք կենտրոնի խեցեգործության խմբակի սաներից եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ստացա գալ այստեղ Արցախ, քանի որ առաջի անգամ եմ այստեղ լինում եւ հենց այսօր շատ մեծ հնարավորություն էր իմ համար, որ իմ զինվոր եղբայրների մկրտությանը մասնակցեցի։ Շատ ուրախալի փաստ է դա մեր համար եւ մեր խմբակի ընդանուր սաները մենք բոլորս փոքր միջոցառում ենք կազմակերպել, որպեսզի օրը ավելի լավ եւ ավելի ուրախ անցնի, ավելի հիշարժան լինի։ Thank you Ավելենք, որ վերջիններս բացի նյութական աջակցությունից զինծառայողների համար հանդես են եկել նաև մշակութաժամանցային հետաքրքիր նախաձեռնությամբ։ Արցախայությունը մեծ հայրենականում Միքայել Պարսեղով Ուղիղ 81 տարի առաջ 1941 թվականի հունիսի 22-ի վաղ առավոտյան ֆաշիստական Գերմանիան խախտելով ԽՍՀՄ-ի հետ կնքած չարձակման մասին պայմանագիրը առանց պատերազմ հայտարելու հարձակվեց խորհրդայի միության վրա։ Դերևս Լեհաստանի վրա հարձակվելուց մի քանի օր առաջ Օբերզալցբուրգում Երրորդ Ռեյխի բարձրագույն հրամանատարության հետ հանդիպման ընթացքում Ադոլֆ Հիտլերը ցույցում էր տվել իր զորավարներին առաջիկա պատերազմում անխնաբնաջնջել սլավոնական ժողովուրդներին, ուշադրություն չդարձնելով հասարակական կարծիքի վրա։ Հենց այստեղ են ներկաներին հրետորական հարց ուղղել, թե մեր ժամանակներում այլևս ով է հիշում 1915 թվականին Թուրքիայում հայերի բնաջնջման մասին։ Ոստի պատահական չէ, որ հայ ժողովուրդը մեկ մարդու պես ոտքի կանգնեց մարտնչելու ֆաշիզմի դեմ քաչ գիտակցելով թե իր համար ինչպիսի վտանգ կարող է առաջանալ Գերմանիայի հաղթանակի դեպքում։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ հայության ցեղասպանությունը իրականացրած Թուրքիան Խորթային Հայաստանի սահմանների մոտ կենտրոնացրել էր 26 պարազեն դիվիզիա եւ հարմար պահի էր սպասում մեր երկիր ներխուժելու համար։ Այս եւ այլ պատճառներով հայ ժողովուրդը, այդ թվում նաև Արցախայությունը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին իր անորանալի ավանդն է ունեցել հաղթանակի կերտման գործում։ 1941-ից 45 թվականներին ԽՍՀՄ բոլոր ժողովուրդների հետ միասին հայ ժողովուրդն էլ իր սխրագործություններով ու հերոսություններով փայլեց։ Ինչպես նշել է Ծովակալ Հովանես Իսակովը, հայերենական մեծ պատերազմում չի եղել այնպիսի ռազմաճակատ, չի եղել այնպիսի քաղաք, ուր բանակների, կորպուսների կամ դիվիզիոնների կազմում եղած չլինեն հայ սպաներ կամ գեներալներ, ինչպես չեն եղել գնդեր կամ հերոսական կայազորներ առանց հայ զինվորների, սկսած Բրեստի ամրոցից։ Եվ իրոք, հայ ժողովրդի զավակները ամենուր էին, Տասնյակ հազարավոր հայորդիներ իրենց արժանի ավանդը ներդրեցին ԽՍՀՄ ժողովուրդներին գերմանաֆաշիստական զավթիչներից ազատագրելու գործում եւ ցուցաբերած խիզախության ու ազնվորության համար իրենց անունները ոսկե տարերով գրեցին ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ԽՍՀՄ պատմության տարեգրության մեջ։ Ֆաշիզմի դեմ մղված ազատագրական մարտերում աչքի ընկած զինվորականներից մեկն էլ մեր համերկրացի խորհրդայի միության հերոս գեներալ գնդապետ Միքայել Արտեմիի Պարսեգովն էր։ Միքայել Պարսեգովը ծնվել է 1899 թվականի հունիսի 15-ին։ Մարտունու շրջանի կողոզաշեն գյուղում։ 1916-ից 17 թվականներին նա Կովկասյան ճակատում մասնակցել է առաջին համաշխարհային պատերազմին, որպես հրանոթի հրամանատար։ 1918 թվականին Պարսեգովը մտել է երիտասարդ Կարմիր բանակ։ 1936 թվականին ավարտել է Ֆրունզեյանման ռազմական ակադեմիան։ Երբ սկսվեց խորհրդաֆիննական պատերազմը, Լենինգրադի զինվորական օկրուգի հրետանու պետն էր։ Նրա վրա էր դրված 7-րդ բանակի հրետանու պետի կարևոր եւ դժվար պարտականությունը։ Այս պատերազմում դրսևորվեց Պարսեգովի հրամանատարական ընդունակություններն ու ռազմական վարպետությունը։ 1939 թվականի դեկտեմբեր, 1940 թվականի մարտին Կարելյան պարանոցում Մաներհայ միգծի պաշտպանական ամրությունները ճեղքելից կատարած հերոսության համար ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1940 թվականի մարտի 21-ի հրամանագրով խորհրդային 412 զինծառայողների շնորվել է խորհրդային միության հերոսի կոչում։ Նրանց թվում էր 7-րդ բանակի հրետանու պետ Միքայել Պարսեվովը։ Հայրենական մեծ պատերազմի սկզբից մինչև 1942 թվականի մարտը գեներալ լեյտենանտ Պարսեգովը եղել է հարավարեմտյան ռազմաճակատի հրետանու պետը։ 1941-ից 42 թվականներին տեղի ունեցած Մոսկվայի ճակատամարտի ժամանակ հարավարեմտյան ռազմաճակատի աջ թևի զորքերը կենտրոնական եւ արեմտյան ռազմաճակատների զորքերի հետ ջախջախելով ֆաշիստական զորքերին ճշնամուն դուրս շպրտեցին ելեցից եւ հաջող գործողություններ ձեռնարկեցին Օրլովի ուղությամբ։ Մարտերում ցուցաբերած քաջագործությունների համար հարավարեմեցյան ռազմաճակատի հրետանու պետ գեներալ լեյտենանտ Միքայել Պարսեգովը ապարգևատրվել է Կարմիր դրոշի իշխանանշանով։ Այնուհետև 40-րդ բանակը Պարսեգովի հրամանատարությամբ պաշտպանական մարտեր է մղել հարավարեմեցյան եւ Բրյանսկի ռազմաճակատներում։ Կվանտունյան բանակի ջախջախման, հարավային Սախալինի, Կուրիլյան կղզիների եւ Արբին ու Չինական մյուս քաղաքների ազատագրման գործում մեծ դեր կատարեց երկրորդ հերավոր արևելյան ռազմաճակատի հրետանին, որի հրամանատարը նույնպես Պարսեգովն էր։ Պատերազմի Աստված հրետանին ավիացիայի, տանկերի, հետևակի ու ծովայինների հետ համագործակցած գրոհում էր ճապոնական պաշտպանական ամրությունները, ստիպում հակառակորդին նահանջել կամ հանձնվել։ 1954 թվականից մինչև 1961 թվականը Լենինգրադի զինվորական օկրուգի հրետանու պետն էր։ Բարձր գնահատելով Պարսեգովի հրամանատարական ընդունակությունները, հայրենիքը նրան ապարգևատրեց Սուվորովի երկրորդ աստիճանի զորավարական շքանշանով։ Իսկ 1958 թվականին Միքայել Պարսեգովին շնորհվել է գեներալ գնդապետի կոչում հայրենիքին ու ժողովրդի մատուցած ծառայությունների համար Արսեվով ապարգևատրվել է 8 շքանշաներով ու բազմաթիվ մեդալներով։ Մահացել է 1964 թվականին Լենինգրադում։ 1971 թվականից ծննդավար կողխոզաշենում գործում է Միքայել Պարսեովի տուն թանգարանը, որը վերջին տարիներին կապիտալ վերանորոգվել եւ 2019 թվականի մայիսից վերաբացվել է դառնալով մեր ժողովրդի սիրելի վայրերից մեկը։ Մեր պապերի կատարած սխրանքներն ու հերոսությունները հայրենիքին ամնացորդ նվիրվածությունն ու սերը ուղենիշ են եղել ու դեր կլինեն հետագա սերունդների համար։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք